is alright Yes to drinking blind, yes to feeling light Say yes to my lumabas na ng home My yes and get out of your zone Be happy, feeling so light Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and resto now. Drink responsibly. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Light twin pack na karon nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack nga siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix ka-gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean dancing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Ano nga ba ang benepisyo ng gatas? Inirerekomenda na uminom ng isang baso ng gatas araw-araw para sa bata at matanda. Ang gatas ay mahalagang mapagkukunan ng vitamin D at calcium. Una, pampalakas ito ng buto Humihina ang buto natin dahil sa maling posture at kakulangan sa masustansyang pagkain. Ang isang basong gatas ay naglalaman ng 113 mg calcium. Ito ay lubhang mahalaga para maiwasan ang pagkasira ng buto. Pangalawa, mayaman sa bitamina at mineral. Ang gatas ay superfood na naglalaman ng lahat ng mahahalagang bitamina at mineral na ating kailangan. Ito ay may vitamin B12 na kailangan ng ating utak. Ang gatas ay may riboflavin para mapanatiling malakas ang ating katawan. Ito rin na naglalaman ng phosphorus na makatutulong sa pag-aayos ng mga nasirang selula natin. Pangatlo, mayaman sa protina. Ang 100 grams ng gatas ay naglalaman ng 3.2 grams ng protina. Ang protina ay tumutulong sa ating katawan para gumawa ng enzymes, palakasin at maghilom ang kalamanan, kasukasuan at balat. Kailangan din ito para gumawa ng hormones sa ating katawan. Pang-apat, nagpapakalma tumutulong pakalmahin tayo at pinapapawi ang ating isip. Naglalaman ito ng potassium at magnesium. Ang isang basong maligamgam na gatas ay tumutulong na mapakalma ang katawan, masakit na kalamnan at para rin makatulog. Panglima, para malusog at maganda ang balat, ang pag-inom ng isa hanggang dalawang baso ng gatas kada araw ay makatutulong para gumanda ang iyong balat dahil sa sustansya nito. At panghuli, para sobrang magpawis. Ang sobrang pawis ay nakakatanggal ng electrolytes sa ating katawan gaya ng potassium at sodium. Nakatutulong ang gatas para muling maibalik ang mga nawalang sangkap. May nagsasabi na ang kalsyum sa gatas ay makatutulong sa pagbawa sa pagpapawis din. At yan ang ating balitang pangkalusugan. Ako po si Drema Kitayen Bravo. Tutok na sa Radyo Bida! Sunbig Light Say yes to feeling alive 100 calories alright Yes to drinking light Yes to feeling light Say yes best na ng home But yes and get out of your zone. We have you feeling so Yes to happy hour. Weekend when it's time. Say yes to the night, but like when it's bright. into the light, Sunday light. Drink responsibly. Yes! May Sunday light sa suking tindahan. Get into the light life. Drink responsibly. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, sige. May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Asia Brewery Rewards. Drink, collect and win. Alam ba ninyo pumapangalawa ang stock surgeon sa buong bansa sa produksyon ng rubber? Tinatayang nasa higit isandaan at dalawang libong metriko tonelada ang naging produksyon ng Region 12 sa toong 2018 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang produksyong ito ay galing sa 61,026 ektaryang na ng rubber sa buong reyon. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture 12. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami Kenny Pampanga! Maan kami sa Davao! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Gabon Herbal Capsule. Inom og Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before ka Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Uh, ah, kunay si Martin Pabli. Nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Capsule kay katong giubok ko mao na ang gigamit makawala gid sa tong ubog inon. Kini nga to ang Gabon Herbal Oil mao na ang gamit panghaplas magabi makawala gid pamaon. Nya nindot po ni siya kanang insect kay maghaplas ka ni dili gid ulan og lamok og nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Oil o Gabon Herbal herbal capsule. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Talakayang Parlamento, programa na magbibigay ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento, hatid sa inyo ng Public Information, Publication and Media Relations Division, Legislative Technical Affairs and Information Services. Talakayang Parlamento, tuwing Huwebes mula alas 9.30 hanggang alas 10.30 ng umaga dito sa DXMS Radyo Bida. Talakayang Parlamento. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami kay Pampanga! Naan sa Davao! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Larga, tuloy ang kayod kahit napagod, pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Tanduay around 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay. Mga benepisyo ng lemon water at kalamansi water. Una, ang lemon at kalamansi ay mayayaman sa vitamin C at fiber na maganda sa balat, mata at puso. Isang antioxidant ang vitamin C na nagbibigay proteksyon sa mga selula. Posible na makatulong din sa sipon, lagnat at problema sa gilagid. Pangalawa, ang mga citrus foods tulad ng lemon, dalandan, orange at kalamansi ay mayaman sa vitamin C na kailangan para maabsorb ng katawan ng iron at hindi maging anemic. Pangatlo, hindi patiyak pero baka makakatulong sa pagpapapayat ang lemon dahil binabawasan ito ang ganang kumain. Kapag uminom ka ng lemon water ay mas busog ka, kaya konti na lang ang makakain. Pang-apat, dahil umiinom ka ng mas maraming tubig, makakatulong ito para hindi ka ma-dehydrate at kumulubot ang balat. Makakaiwas din sa pagbuo ng bato o kidney stones. Panglima, mag-ingat lang dahil kapag matapang ang pagkakagawa ng lemon water, pwedeng makasama sa may ulcer at makasira ng ngipin. Pang-anim, subukan ng ganitong timpla. Ihalo ang isang lemon sa isang litro na tubig. At yan ang ating balitang pangkalusugan. Ako po si Drema Kitayin Bravo. Tutok na! Sarrayo Vida. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, si May sure point na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Masakit ba ang inyong balikat? Ang sakit ay maaaring manggagaling sa loob ng mga joints ng balikat at sa paligid ng muscle, ligaments at tendons. Karaniwang lumalala ang sakit kapag ginalaw ang braso at balikat. Ang sobrang pananakit ng balikat ay nakasentro sa itaas na bahagi ng braso, likod at leeg. Ito ay maaaring napakasakit kapag magsusuot ng baro. Ang rotator cuff injury ay isang pinsala mula sa paulit-ulit na sobrang paggalaw ng balikat tulad ng pagpinta, paglangoy, pagbato ng bola at aksidente. Para makaramdam ng ganhawa, narito ang mga tips. Una, ipahinga ang balikat. Ihinto ang dahilan ng pananakit, limitahan ang pagbubuhat na mabibigat o mga gawain na ginagamitan ng paibabaw o paitaas na galaw ng 4 hanggang 7 araw. Pangalawa, lagyan ng cold pack sa loob ng 2 hanggang 3 araw Pagkatapos ay hot pack naman. Gumamit ng cold pack o towel na mayroong nakabalot na yelo na 15 hanggang 20 minutes kada oras para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito kada oras. Pagtapos ng dalawa o tatlong araw, kung ang sakit ng pamamaga ay bumuti, maaari namang mag-apply ng hot packs o heating pad. Maaari makatulong magparelax sa namamagang muscles. Limitahan ang pag-a-apply ng init sa loob ng 20 minutes lamang. Pangatlo, gumamit ng over-the-counter na pain medication tulad ng pamahin sa kirot at tableta tulad ng ibuprofen at paracetamol. Panandalian lang ang paggamit nito. Pang-apat, mag-stretching. Pagkatapos ng isa o dalawang araw, gumawa na magagaang exercise para mapanatili ang muscle ng balikat na maging malambot. Kung maaari ay palakasin ang iyong balikat. Kung hindi ito igagalaw, maaari itong maging dahilan ng paninigas ng mga joints. Panglima, maghinay-hinay. Maghintay hanggang sa mawala ang pananakit bago unti-unting bumalik sa mga gawain na naging dahilan ng pagkapinsala. Minsan, kailangan ng tatlo hanggang anim na linggo para tuluyang gumaling. Pang-anim, suriin ang sports na ginagawa. Kung ang mga gawain gaya ng tennis, baseball, golf at iba pang sports ang dahilan ng pananakit, kailangan mong magpalit muna ng sports o magpahinga. Kumonsulta sa doktor kung ang iyong balikat ay hindi pantay o hindi maiangat ang apektadong kamay at sobrang panlalambot ng iyong balikat at maging kung mayroong pamumula, pamamaga o lagnat. At yan ang bida tips sa araw na ito. Ako po si Drema Kitanyin Bravo. Ang Jeans Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jeans Coffee Me Like twin pack na karon nga sulod sa atong budget Jeeps Coffee Mix Ang twin pack na siguradong inyong mahimong favorite Jeeps Coffee Mix Sa gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean dancing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Ano ba naman tong bigas na pinili mo? Ang daling mapanis! Ay nako, ewan ko nga mahal. Imported nga to eh. Ah, kaya pala, local rice ang bilhin mo. Yung tatak, John Carlo Rice Mill. At sa tuwing bibili tayo, malaki ang maitutulong natin sa mga farmers. Ah, ganun ba? Sige, sige. Para hindi naman masayang yung pera natin kakabili sa hindi pala quality na bigas. Kaya yan tuloy. Madali palang mapanis. Yun! Ito yun! Ang sarap talaga ng kanin natin kasi tatak, John Carlo Rice Mill bill. Oo nga, mahal. At dito, safe tayo. Dahil 100% wala itong preservatives. Tingnan mo yung anak natin. Sarap na sarap sa bigas ng John Carlo Rice Meal. Mmm! Namit! Nanay! Extra rice, please! John Carlo Rice Meal is located at Sitio Morales, Barangay Centrala, Sorala, South Cotabato. For orders and inquiries, call 0917-321-9258. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Corona del City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bang Samoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Having a hard time selling your products and services? Notre Dame Broadcasting Corporation can help you. With its top rating stations, Happy FM and Radio strategically located in south central Mindanao, you can be assured of the most effective, wide range, and affordable advertising. Advertise with us. In Cotabato City, call 064 421 2734 in Kitapawan City, call 064-577-5187. And in Coronadal City, call 083-228-2694. For national accounts, you may call NDBC Media Marketing at telephone number 02 814 NDBC cares because your business is our business. Sunday light. Say yes to feeling alive. 100 calories, alright. Yes to drinking, like yes to feeling light. Say yes, to my lumabas na ng home. My yes and get out of your zone. We have feelings alive. Drink responsibly. Yes! May Sunday Glide sa suking tindahan! Get into the light life. Drink responsibly. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, sige. May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea Oil at gift vouchers. May 100k pa sa